для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташок. Навіны ў куранях хутка разбягаюцца ад хаты да хаты. Раніцы ўсё сяло гаманіла, што Міканор будзе раскідаць сваё гумно. Каля платоў, каля калодзяжаў на дварах перадавалі адзін аднаму, меркавалі, судзілі кожны на свой лад. Ні аднаго дзівіла ўражвала, не адумаўся, не баіцца нішчыць сваё сваёй рукой. Ні адзін нядобра круціў галавою, вызначаў зусім здурнеў Меканор, стараючыся за сваю дурную выдумку. Неабыяк хваляваліся і многія калгасаўскія. Тое, што Меканор збіраўся бурыць нічыё-небудзь, а сваё гумно – не давала супакаення. Усе разумелі, што вельмі хутка за гэтым і ім трэба будзе адважвацца на такую ж страту. Меканор пачаў сябе, разумелі пэўна таму, каб паказаць прыклад, як трэба ахвяраваць сваім дабром. Як толькі Меканор апусціў ногі з палацяў, салодка са сну пацягнуўся, адразу пачуў на сябе пільна трывожны позірк маці. Папраўляючы штосьці ў печы, яна павяла вачыму ў яго бок. Толькі момант яшчэ санлівы бачыў Меканор яе позірк, але гэтага было даволі, каб зразумець яму, пра што ж яна трывожыцца. З той хвіліны ці абуваўся, ці мыўся – Меканор летні ўвесь час заўважаў яе насцярожаную ўвагу. Чакаў, што ж маці загаворыць. Але яна маўчала. Можа, ад таго, што не ведала, як пачаць гутарку. Меканор знарок не паказваў, што заўважае яе позірк, што гатовы слухаць. Калі маці падала снедаць, села насупраць, склала рукі на грудзях, глядзела, як ён есці, як раней маўчала. А Меканор чакаў – або зараз заговорыць. Дык это сягоння выдохнула нарэшце маці. Сягоння Меканор знарок не зірнуў на яе спакойна яго аладкі з салам, паказваў няма чаго ўжо гаварыць пра гэта. Не перадумаў, спытала маці. Думалі ж уже думалі. Хвіліну маці вагалася, Столькі спрачалася за гэтыя гады, ведала, як ён слухаецца яе, а ўсё ж не вытрывала і папракнула. І это, канешне, бурыць. Толку з яго, старога, калі раскідаваць. Як яно струхлела ўсё. Яна апошнім часам пярэчачы, амаль заўсёды гаварыла так, быццам клапацілася больш за Міканора, пра яго ж выгаду. Ну, як ставіць ужэ? то са ўсяго новага трэба, чтоб пастаяла доўга гумно. Падзержацца яшчэ і этая мама, адказаў Меканор. А з табой перажыве не бойся, падтрымаў Меканора бацька, ідучы да стала. Матка ўстала, дала яму месца, прынесла яшчэ аладак, папракнула. Ты б стары памаўчаў, калі ўжо разумнага сказаць не можаш, запярэчыла Меканору. Падзержацца. Гэта здаецца толькі. Сагніло ўсё з сярэдзіны, толькі на погляд дзерава як дзерава, так гнілое ўсё. Асцярожна і раптам лагодна села побач. Да і тут не трэба ж яно калгасу. Ой, ці калгасы ўжо гумнаў, не трэба. Гаварылі ж уже, адказаў ёй бацька. Ахвота дурыць хлопцу голову попусту. Я разумная яму раю, стрымалася матка. Ну, канешне, бурыць усё, што складзено. Дай пад'есці, строга папрасіў бацька. Маці прамаўчала, тойчы крыўду на бацьку, падышла да печы, па мужчынску росла, зірнула ў сярэдзіну, узяла качаргу, падгарнула вугаль. Велікаваты амаль бяздровы твар яе, няроўна хістка, чырвоніла полымя. «Не чапай, Міканорка!» – попрасіла маці, калі Міканор выцер губы далонію, стаў за стала. «Лесу багато!» Ён распрастаў плечы. Добра пад'еў, чуў у плячах, у нагах, ва ўсім целе непатрачаную радасную дужасць. «Это мамы трэба багато!» – сказаў паблажлівы і сыта Міканор – Новаму дзераву мама таксама хватіць дзела, не бойцеся, ўсё пусцім у дзела і новае старое. Раптам згаварыў дзелавіта, сур'ёзна нібы тлумачыў. Мамо, нам трэба хутка зрабіць. І часу і рук лішніх няма, не разгонішся, а тут дзерава гатовае са ўсім. Зразу складваць можна. Ясна. На прызбе ўжо гаманілі калгаснікі. Меканур надзеў пінжак цвёртай хадой выйшаў на вуліцу, памеркаваўшы, паслаўшы ўсіх працаваць, ён вярнуўся ў хату, хацеў узяць сякеру, якую паклаў пад лаўку калі дзвярэй, але сякеры не было. І ён здагадаўся, сякеру, напэўна, узяў бацька. Зноў заўважыў, што матка сочыць, як бы чакае чагосьці, не азірнуўся, выйшаў з хатай яшчэ тхлява ўбачыў, што каля гумна цэлы натоўп от жыць стаў, куды не пойдзеш усюды чарада, падумаў чуючы ахвоту смяяцца, кеп грошы браць за глядзенне, дык пабагацець можна было б. Ён лёгка дужа пайшоў травяной пажоўклы ўжо дарожкай з той ахвотай гарэзнасцю, з якімі выходзяць борацца спрытна ўпаўнены ў сабе хлопец перад усімі хлопцамі і дзяўчатамі і ўсім сялом. Калі заўважыў, што яго ўбачылі і сочыць за ім, пайшоў яшчэ лягчэй. Народу азірнуўся быццам здзіўляўся міканор. Як на вяселле! Заўважыў блізка Андрэя рудога, цётку сароку, грыбка, зайчыка. Амаль усе калгаснікі стаялі тут, не пайшлі рабіць. Занудзіліся, мабуць, падтрымаў весела Хоня. Гэтага ўжо даўно не было. Будзе сягоння, шмыргануў носам Алёша. Ну дык што ж, калі ўжо такое ахвота, можа пакажам? Міканор павёў вачыма на Хоню, на Алёшу і на Зайчыка. А можа і паказаць, зарагатаў Хоня. Мы не ганарлівыя. Міканор вынес гумна загадзя падрыхтаваную лесвіцу. Прыставіў да страхі на самы рух гумна – праверыў, ці добра стаіць, разуўся, даў боты бацьку, ступіў нецярпліва на папярэчыну. Коні Алёша самі ўзяліся падтрымліваць лесвіцу. З верхняй папярэчыну хапіўся пальцамі, зажмут парослы зялёнымі струпамі моху страхі. Учарнелая патлелая зверху салома крышылася, і ён стараўся ўшыць пальцы глыбей, чапляючыся рукамі, уцінаючы пальцы ног у салому, намагаючыся не асклізваць, амаль на карачках спрытна пабег па лесвіцы ў гару. Ён бег па зломе страхі на самым хібе, каб не так крута было, бег з нечакана згаданай хлапечай праворнасцю і ўвесь час радасна помніў, знізу глядзяць людзі. Не думаў ніколі, што спатрэбіцца так даўняя навука лазіць па стрэхах. У момант дапаў да самага верха, стрымліваючы частае дыханне стаў, стоячы на ўколінцах на самым вільчыку, выпрастаўся ў сярэдзіне штосьці радасна і жудасна дрыжала, знаёмае, забытае. «Мо перадумаў!» — крыкнула знізу нейкая жанчына, здаецца, тётка сарока. «Лезь уніз!» — пазваў хтосьці з мужчын. Другі голас падхапіў. «Пакуль не позна, лезь!» Ён зварухнуўся, азірнуўся назад. Адкуль глядзелі і чакалі, і падумаў з хлапечай гарэзнасцю: глядзіце, прывыкайце, што я не раз глядзець трэба будзе. Сцеражыся! Міканор адвязаў і рвануў сівую бярозавую падплеціну. Яна не адразу падалася, нібы ўрасла ў страху, і тады міканор, і рвануў мацнее, дарваў, стараючыся не траціць раўнавагі, учапіўшыся другой рукой у страху, што сілы штурхнуў. Паплецена непаслухмяна хіснулася і пераламалася каля самай меканоравай рукі, перавярнулася разы два, пасунулася на ўкася трохі і лягла над краем страхі. Унізы засмяяліся і «Э, не хоча. Міканор скінуў другую паплеціну, ухапіў яшчэ адну, але тая была старэй, счарнела зусім, трэснула. Ледзь Міканор паспрабаваў адарваць яе ад моху. Міканор кінуў уніз толькі канец. Адарваўшы паплеціна, Міканор рашуча скубянуў чуб, абадраны ветрам, пасечаны дажджом саломы на самым версе. Зверху чорная, крохкая, яна ўнізе была бура-рудая – тхнула даўнім пылам і тлеласцю. Дажджы прыбілі, салому спрасавалі, яна адзіралася неахвотна, непаддатна, меканор скубаў яе жменя за жменей, люта шпурляў бок, і частка яе ляцела ўніз, а частка застравала на страсе. Асобныя пасмы з радасцю хапаў і нёс вецер. Чым больш скуп меканор, тым быццам больш злосна кідаў салому. Хутка з рудога саламянага плеху вылез жаўтлявы гус, пачаў расці, зрабіўся верхам крокваў. Паказаліся першыя верхнія жэрткі, гумно нібы ашчэрылася зубамі. Меканор кінуў нязвязаны сноп, крыкнуў бацьку: « Аджыла ўжо ваша салома тато. З гэтага часу на страсе завіхаліся ўжо траіх: Хоня, Міканор і Алёша. Салому цяпер скідвалі проста на ток, рабіць было лёгка, зручна, усе трое, як бы хваліліся спрытам адзін перад адным. Замшэл у зялёных струпах страха ў вачавіткі ніжэла, выпускала і выпускала жоўтыя апыленыя кроквы, абчэпленыя павуціную жэрткі. жэрткі круціліся блізка, скакалі па жэрдках, лямантавалі вераб'і, бедавалі пра свае разбураныя гнёзды. Адно за другім даводзілася бурыць шэрыя, рупліва склеенныя ластаўчыныя хаткі – Не толькі Алёша вельмі чулы да птаства, але да ўсяго кволага, але ж і Хоня нават прыпыняўся, натрапіўшы на такое гняздзечка, вось на такую дамоўку. Але адзін меканор гнаў сваё цвёрда, папракнуў нават: « Вайна без ахвяр не бывае. Унізе амаль увесь час стоўпіліся. Адны сыходзілі, паглядзеўшы, другія падыходзілі. Нядобра злосна зіркаў нібыты гнат, сышоў нягледзячы ні на каго. Бедавала куліна чарнушкава, трэба ж было так узяцца нішчыць сваё, да чаго дайшлі некаторыя. Чарнушка паявіўся пазней, спакойна пакурыў з дамецікам, зазначыў па прыяцельску шкадаваць няма чаго, дабро, такое. Збочыў з дарогі, ідучы кудысьці стары корч. Горбачыся глядзеў, як завіхаюцца ў гары. І калі ціха, як на пахаванні, падышла да меціха, разважна супакоіў: Усяму свая чарга. Быў тут дыміў люлькаю, кашляў сусед дзяніс, а малады ж Васіль дзятлуў не паявіўся. Здалёк адно зірнуў і адвярнуўся, падаўся сваёй дарогай. По-рознаму глядзелі іншыя, што збіраліся каля гумна. Адны гаманілі між сабой ціха разважліва, а другія чаплялі тых, хто на гумне. Ні аднаго радаваў імпэт разбурэння. Нярэдка нават чуўся смех. Але багата было і такіх, што глядзелі моўчкі, сур'ёзна і сумна, якіх усё гэта трывожыла. Да абеду гумно абадралі. Свяцілася голае сохлымі кроквамі рабрынамі жэрдак, Пасля беду сякерамі сталі абсякаць жэрсткі, прыкручаныя сохлай цвёрдай як жалеза лазой, хіліліся яшчэ кроквы, але да вечара паскідвалі кроквы, трымаліся пакуль сцены цыбаты з сукамі сохі. На другі дзень не стала і сцен, разабралі бярвеннямі, на калёсах звезлі на выган. Як калекі, крыжы тырчалі на тым месцы, дзе нядаўна было гумно тырчалі адны сохі. Сярод нязграбных куч чорнай саломы і трухі. Даміціха, што жагналася кожны раз, калі бачыла няшчасную жахлівую пустэчу, зірнуўшы на сохі вечарам, сумелася. На чырвоным заходнім небе сохі высіліся як калекі з абсечанымі рукамі уздымалі абсечаныя руки ў неба, быццам малілі заступкі, кары на бязбожных. Старая, чуючы, як разрываецца душа ад болю, страху, крыўды, пачала, хапаючыся кідаць перад сабой крыжы, гарачым роспачным шэптам маліла памагчы, падтрымаць, злітасціцца. Божачка ты усемагутны. магутны. Ты разумнейшы за ўсіх, Памажы, парай, дай розум ім, Навучы неразумных. Тады ніхто ў куранях не думаў, што пройдзе два-тры гады і ад усіх гумен не застанецца і знаку, што і загуменная дарога, і загуменні будуць толькі цяпер у няпэўнай людской памяці. Апейка багата ездзіў. Летні штодня даводзілася выпраўляцца ў тую ці іншую дарогу. Дарог большых было тры. Адна самая кароткая, самая добрая, адразу ля райвы канкома, глінянымі каляінамі крута лезла ярым у гару. Тут апейка заўсёды ішоў побач стратайка іншы раз, памагаючы каню. З гары шырока і далёка была відна зямля – апейка з ахвотаю глядзеў, як ішлі, ішлі палі, дзе-нідзе перарэзаныя дарогамі, расквачаныя кубкамі дрэваў, за сіняватай смугою хорашы мякка плылі та полі, кубкі далёкіх садоў ды стрэх, абрысы узлесяў. Дарога была шырокая, роўная, стары шлях з шумлівымі бярозамі і тэлефоннымі слупамі. Коні тут не толькі ішлі, але і беглі ахвотна. Колы лёгка каціліся ў цвёрдых каляінах, дарога паволі ўсё паніжалася і паніжалася, пакуль не ўпіралася ў нешырокае балота, абапал рачулкі тур'і, дзе раптам збочвала і ўжо бралася мастком да крывою падковай грэблі. Адусюль балоты ўжо амаль не адпускалі шлях. Ішлі ўвесь час поблізу. Край іх добра абазначалі стрэхі гумна ў сады і сёлы тут ляпіліся к самым балотам, так што платы агародаў нават гнілі у балоце. Ды да і самі вуліцы, асабліва ў веснавой разводзе ці асеннюю слату, падобна было танулі у балотах. Людзі тут адвеку шкадавалі. Кожны шматочак добрай зямлі, час ад часу балоты нецярпліва падбіраліся да самага шляху, а той перахоплівалі яго ад туры, ад глінішчаў. Кожныя паўтара-два кіламетра шляху заходзіў на чорныя грэблі, тэлефонныя слупы і шлі цераствань. Пад самы шлях падыходзіла балота і на мяжы раёна. Раён цягнуўся ўздоўж прыпяці. На карце ў апейкавым кабінеце, якую намалявалі апейку ў школе, раён падобны быў на рыбіну, што ляжала ўздоўж ракі. Мяжа, нібы знарок старалася не адыходзіць далёка ад берага, віляла найбольш усцяж яго. Паўз берага з мястэчка ў процілеглыя бакі ішлі дзве другія большыя дарогі, абедзве яны ішлі па нізу, Адна, прагрукатаўшы брукам галоўны раённай вуліцы адразу за апошнімі дамамі ўлазіла ў кусты і цёмны сасновы лес, які абхапіўшы, сціснуўшы з двух бакоў, не выпускаў яе больш за два десяткі кіламетраў да самай чыгуначнай станцыі. І гадзіну і другую, едучы тут, бачыў апейка нейкі насцярожаны лес. Чуў, як важка ідуць і глубокім пяску колы, як натужваюцца коні. Адсюль, калі збочваў улева, лесам, пяскамі цераз брады, апейка выбіраўся да прырэчных вёсак, да самой прыпяці. Управа ж дарога выводзіла яго ў новыя лясы, ў балоты, сярод якіх радкі хат з ламянымі дэгонтавымі стрэхамі, агароды, палі, былі як астравы, у зялёным моры. Самая знаёмая была апейку тая дарога, што бегла з мястэчка ўніз паўз Прыпяць. Тут было ўсё асабліва вядомае, кожны ручайчык, кожная лугавіна, кожны радок крывых верб пры дарозе. Ад таго, што бачыў іх часта, найбольш, мабыць, таму, што апаноўваў які-небудзь клопат зазвычай нецярплівы і неспакойны, вочы нерэдка быццам бы не бачылі ні вербтых, ні лугавін, быццам не было ў іх нічога асаблівага, але здаралася такое, найчасцей тихімі залатымі днямі, калі сэрца, раптам станавілася немаведыма чаму надзіва кволае, надзіва чулае. Вербы, грэблі ішлі ўжо насустрач і знікалі як жывыя, як блізкія. І гэта радасць, нейкая святочнасць квола, нібы павуціна трымцелі ўсярэдзіне, калі згадваў, як ехаў паўз гэтыя самыя вербы цікаўнымі, палахлівым звярочкам, першы раз у вялікі свет у Юравічы. І тады апейка згадваў дробныя драбніцы, што зачаравалі і ўрэзаліся ў памяць на ўсё жыццё. Тужліва было, калі ўспомнілася, як гэтай вось грэбляю, п'янага, чмурэлага везлі яго на вайну як гарланю з братам саўчыкам последні нынешні дзянёчак гэтую песню, і як бацька адварочваўся жаліва шморгаў носам. А вось тут ціхія, пастарэлы здавалася на сто гадоў ехас праз паўтара года ранены. Асцярожна трымаў на сені забінтаваную нагу, а побач у сене ехалі мірна мыліцы паблізкавымі дзвюма чорнымі цыратовымі падушачкамі. Каля хаты ён знарок весела скокнуў з гэтымі мыліцамі. А матка, раптам у голас, на ўсё сяло, і ўвесь дзень то смех, то слёзы. А вось другі раз везлі раненага ўжо з белапольскага фронту. Ногі цяпер хадзілі добра, але куля прашыла верх лёгкага і лапатку рука вісела як чужая. Дахтары раілі малако, чыстае паветра і адпачынак. Ну, чыстага паветра хапала ў досталь, а вось малака не было. Адзіную кароўку адабралі жэрлі прагавітай гайнёю паны уланы. Не было і як адпачываць. Дзе ж ты будзеш сядзець зломкам, калі ўсе ў полі, на лузе, у клопаце, у працы? і левая рука пачынала жыць быццам нанова. Вучылася рабіць за правую. А потым узгадваў апейка, як шынялём у нехалодныя дні накінутым на пашкі ездзіў сам у воласць. Спярша як сакратар, а потым як старшыня сельсавета. Усё быццам сышлося к таму, каб кіраваць сельсаветам і такая сякая грамата, прывезеная з армейскай службы, і ранняя сталасць, набытая раненнямі да вандраваннямі ваеннай пары, і нават калецтва. І праца была важная, патрэбная, не толькі важная, але і небяспечная. Дасюль, калі ехаў тым балотам, дзе чорны зараснік лез з аботвых бакоў на грэбельку, чуў, як жа халадзее ўсярэдзіне. Трэба ж ледзь не аддаў тады душу за нішто, А вось вылезла пачвара гэта бандзюга і гаркнула, ну злазь. А ён ад неспадзеўкі аж абамлеў, прапыніў каня, заўважыў, а яшчэ двое бандзюх вылазіць. Гэта іх, мабыць, супакоіла, што паслухаўся ён стаў, ну гэта, здаецца, і памагло. Як ён раптам, адкуль узялося, здагадаўся, так спрытна і лоўка апіразаў пугай па вачах таго першага, і як тузануў каня і як коні рвануў, і як здагадалася ўпасці на воз, тры разы бахнулі, не пацэлілі. Жыць яму значыцца доўга выпала. Добра, што дарога хутка завярнула, схавала яго, памагла яму гэтая дарога лишь як блізка была нябожчыца старая, каб трохі той свет побачыў бы. Багата што напамінала дарога апейку. пейку. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук